Коли візел застряв, американець, вочевидь, перелякався. Це суперечило всім його словам. На мою думку, сказав Жак Анплан, мосьє доктор просто бравує. Він кивнув лижною палицею на Кет, якій професор знову поправляв кріплення, і вона довірливо трималася за його капішон. Чи і справді хоче мати на цьому бізнес? Тепер Жак Антуан і сам питав: який бізнес? Психологічний капітал? У важкі роки інфляції це не зайве, а так він матиме пріоритет. Слова молодого француза скидалися на правду. В дилеми знову було два кінці, і визначити рішення здавалось нелегко. Булат озирнувся і побачив японця у своїй лижні. Куртка в нього була так само порвана, та це вже не викликало дитячих картин. Він гукнув японцеві на привалі дам вам голку з ниткою або клей. Той полапав себе рукавицею, охоче кивнув, тоді під'їхав ближче. Ото ми з свого криголама димок. Він показував кудись праворуч. Булат здвигнув плечем. Було схоже, що тоді вони бачили не криголам, а якусь оману, мураж, бо до берега й досі лишалося далеко, навіть коли зважити на різницю висот. Візел безнастанно міняв напрямок, обминаючи видимі тріщини та поля заструг, але обидва водії тепер ішли поряд з машиною. Під час останнього привалу Брус змайстрував з линви та дірялових трубок систему дистанційного управління і вів машину здаля, як візник мировистих коней, що кожної миті можуть схарапудитися і понести не знати куди. Спочатку Булат скептично дивився на те його пристосування, та візел слухняний йшов. І якби йому раптом забаглося пірнути у невидиму тріщину, принаймні жертв не було б. Філмарш Тричі відставав од норвежський Кетрін, аби глянути на дивний пристрій англійського водія і врешті теж заспокоївся. Булата охопила невиразне каяття, що так упереджено дивився на цього чоловіка, який щиро вболівав за всіх. Може, він і полюбляє владу, подумав Булат, але ця риса притаманна багатьом людям її гамують у собі лише безвільні та сором'язливі диваки, зате вона на користь людям, коли керівник щиро дбає про них. А він сьогодні добре махав лопатою, вирішив бути об'єктивним Булат. Жак Антуан зрозумів його і промовив А ви хіба ні? Усі працювали сумлінно. Коли табуном опановує страх зайве лякати не доводиться. То це все-таки був міраж, як ви гадаєте? Він теж говорив про дим англійського корабля. Булат спинився і глянув з-під руки на північ. Сніг і лід, одноманітна сиза рівнина, лише денеде пощерблена торосами та вигубнями заструг. За всіма підрахунками до берега лишалося ще миль п'ятдесят, і туди годі було сягнути оком. До них під'їхав Хоцудай. А може, Криголам просто нас покинув? Жаку Антуанові ця думка здалася невірогідно смішною, і він поблажливо вдарив Хоцудая палицею по спині. Візел устиг од'їхати далеко вперед, і коли їх наздогнали ті троє з клубу тридцятирічних, африканець лорд несподівано закричав Дивіться, а. Усі глянули вперед і сторопіли. Візела ніде не було. Тур, Філ, Марш і Кетрін так само їхали вервечкою. Трохи позаду метушилися Бруси й Пат. Оранжевого ж візела ніхто не бачив. О, mon Dieu! прошепотів Жак Антуан і щосили завідпихався палицями. Всі подалися за ним. Мілтон Брус із патом тупцяли над вузьким проваллям.